Այսօր Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում տեղի է ունեցել ակցիա։ Այն կազմակերպվել է հասարակական գործիչ Ակնաբույժ Տիգրան Պետրոսյանի կողմից։ Նման ձևով հասարակական հատվածն իր մտահոգություններն է ներկայացրել Արցախում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ։ Տիգրան Պետրոսյանը նախորոք Facebook-յան ուղիղ եթերում հայտարարել է, որ այն քաղաքական ենթատեքստ չի պարունակում եւ ուղղված չէ որևէ մեկի դեմ։ Արցախում լարված իրավիճակ է։ Տշնամին շարունակում է սադրանքները Արցախի խաղաղ բնակչության դեմ, պայթեցնելով գազի խողովակն ու գնդակոտ բողոքման ենթարկելով Արցախի տարբեր համայնքներ, նա նպատակ է հետապնդում հայաթափել Արցախը։ Այս ամենն իրականացվում է հիմա, երբ Ռուսաստանի Դաշնության ուշադրությունը սևեռված է Ուկրաինայի վրա։ Հավաքվածներին դիմեց ակցիայի նախաձեռնող Տիգրան Պետրոսյանը։ Ես որպես մտահոգ քաղաքացի Արցախում ապրող մարդ, ով այստեղ նաև երեխաներ է մեծացնում, իմ պարտքն եմ համարում նման նախաձեռնությամբ հանդես գալ, ասել է նա։ Ակնհայտ բարձ է, որ Ադրբեջանին այսօր պետք է Արցախը առանց հայերի։ Մենք տեսել ենք Երեք մեր ազգային ժողովը արտահերթ նիստ է հրավիրել, որոշումներ է կայացրել, բայց ես կարծում եմ, որ հանրությունն էլ անելիք ունի եւ մենք այստեղ առանց քաղաքականության որպես Արցախի քաղաքացի ամեն մեկս պարտավոր ենք մեր լուման ներդնել, որպիսի զսպենք Ադրբեջանի ագրեսիան։ Ինչպես տեսնում եք, թե իշխանությունները, թե ռուս խաղապահները չեն կարողանում սանձել ճշնամուն, որը օրեցօր ավելացնում է հոգեբանական ճնշումն Արցախի խաղաղբնակիչների վրա, ասել է Տիգրան Պետրոսյանը։ Ճշնամու նպատակը մեկն է՝ Արցախն առանց հայերի։ Նման իրավիճակում հանրությունը եւս անելիք ունի։ Պետք չէ լուրու մունջ նստել, այլ պետք է մեր ձայնը հասցնել միջազգային հանրությանը, դիմել ՄԱԿ-ին։ Ակցիայի կազմակերպիչների կողմից պատրաստվել է դիմում կոչ ուղված միջազգային հանրությանը, Ռուսաստանի Դաշնությանը, որը Տիգրան Պետրոսյանը Սարգսյանը հնչեցրեց հրապարակում։ Обращение жителей Нагорного Карабаха. С первых же дней после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня мы стали свидетелями нарушений пунктов данного соглашения со стороны руководства Азербайджана. Уже через месяц Азербайджан, грубо нарушив режим перемирия, захватил находящиеся под контролем армянской стороны села Хинтагер их отцапеты. Увы, данное нарушение трехстороннего соглашения не получило должной оценки, а безнаказанность породила новые преступления. Այս ընթացքում Արցախի բնակիչները բարբերաբար ականատես են լինում հրադադարի ռեժիմի խախտմանը, խաղը բնակիչների սպանությունների դեպքերի, սադրանքների, բնակավայրերի հրետակոծման։ Ամեն օր Ադրբեջանն ավելի ու ավելի ագրեսիվ է դառնում, եւ այդ քայլերը վկայում են, որ Ալիևի նպատակը Արցախի հայաթափումն է։ Նրան նույնիսկ այդ հերահար նպատակից չի շեղում այստեղ գտնվող ռուսական խաղապահ զորակազմի ներկայությունը։ Им нужен Нагорный Карабах без армян. Сегодня население Нагорного Карабаха в опасности. От действий Азербайджана ничто иное, как этнические чистки. От имени собравшихся обращаемся к Российской Федерации, мировому сообществу, Организации Объединенных Наций, принять незамедлительные меры по обузданию агрессии против мирных жителей со стороны Азербайджана. Обращаемся к руководству Российской Федерации с просьбой на правах сопредседателя Минской группы ОБСЕ приложить усилия для возобновления переговоров по Нагорному Карабаху в формате Минской группы ОБСЕ. Учитывая агрессивные враждебные действия Азербайджана, а также явное пренебрежение к призывам миротворцев, просим увеличить российский миротворческий контингент на территории Нагорного Карабаха для повышения уровня безопасности мирных жителей. Հաշվի առնելով բարդ իրավիճակը Ուկրաինայում տեղի ունեցող դեպքերի առնչությամբ Արցախի բնակչությունը դեմ չէ, եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը որոշի դիմել ԵԱՀԿ համանախագահ երկրներին միջազգային խաղաղապահ զորակազմի հաշվին Արցախում խաղաղապահների քանակի ավելացման առաջարկությամբ, ասված է դիմում կոչի մեջ։ Արցախի բնակչությունը միջազգային հանրությունից անվտանգության երաշխիքներ է խնդրում եւ պահանջում։ Нагорный Карабах еще в 91 году применил один из фундаментальных принципов международного права право на народов на самоопределение. Народ Нагорно-Карабахской республики призывает Россию и страны сопредседателей Минской группы ОБСЕ приложить усилия по признанию независимости и обеспечению безопасности жителей Нагорно-Карабахской республики. Առանձին նամակով դիմումը խաղաղապահ զորակազմի խողովակներով ուղարկվելու է Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությանը։ Այսօր ավելի քան երբևէ բոլորս պիտի միասնական լինենք։ Մի կողմ դնենք քաղաքական եւ մյուս բոլոր տարաձայնությունները, քայլեր ձեռնարկենք իրավիճակն Արցախում կայունացնելու զարգացնելու եւ մեր երկիրը ճգնաժամից հանելու համար։ Այսօր աշխարհի տարբեր ծայրերում կատարվող պատերազմական գործողությունների վերաբերյալ միջազգային հանրությունը կարծիքներ է հնչեցնում, մոռանալով, որ դրանք տեղի են ունենում ոչ այդ գրանցված նախադեպերին արժանի գնահատական չտալու պատճառով։ Ակցիայի մասնակիցները հուզված են, ելույթները էմոցիոնալ։ 44 օր Արցախը մարտնչել է աղաղակելով սեփական հողում իր դեմ իրականացվող հանցագործությունների մասին, բայց աշխարհը լուր էր, ասում են նրանք։ Այսօր էլ Ադրբեջանն ու Թուրքիան շարունակում են իրենց լկտի պահվածքը։ Արցախում հումանիտար աղետ է սպասվում գազամատակարարման խափանումը չվերականգնելու դեպքում։ Խաղաղ բնակիչների կյանքը վտանգված է։ Միջազգային ֆինանսային արձագանքը դարձյալ ուշանում է։ Իրավիճակի հանգուցալուծման ուղղությամբ իշխանություններն աշխատում են, բայց հանրային հատվածն էլ անելիքներ ունի, համոզված են ակցիայի մասնակիցները։ Սրփուհի Վանյան, Արցախ լրատվական։